Հունիսի 1-ին Մոլդովայի մայրաքաղաք Կիշնևում ընթացող Փաշինյան-Մակրոն-Միշել Շոլց-Ալիև հնգակողմ հանդիպումն առանձնահատուկ է իր կազմով եւ նախորդող իրադարձություններով։ Նախ այդքան թվով միջնորդների մասնակցությունը նույն հանդիպմանը հետաքրքրական է։ Բացի այդ, նորություն է նաեւ Գերմանիայի այսքան լուրջ ներգրավվածությունը բանակցություններում։ Իսկ հանդիպմանը նախորդեցին Բաքվյան բռնապետի հնչեցրած սպառնալիքները եւ Եվրախորհրդի նախագահի ու ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակի մտահոգիչ հայտարարությունները։ Քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանը կարծում է, որ Շարլ Շարլ Միշելի արևելապաշտական դիրքերից նահանջելու կոչի հիմնական հասցեատերն Ադրբեջանն է, բայց այդ հայտարարությունը նաև Արցախի համար է մտահոգիչ։ Ինչ վերաբերում է Միշելի հայտարարությանը, համոզված եմ, որ դա առաջին հերթին Ադրբեջանն է վերաբերվում։ Դա շատ լղոզված եւ մեղմ մատնացույց անել է Ադրբեջանին, որ Ալիևի հռետորաբանությունը բոլոր սահմանները անցնում է եւ այն պետք է փոխվի, բայց այստեղ կա նաեւ հնարավոր է որոշակի ուղղորդում դեպի ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այլ Արցախահայությանը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը զիջում է ինչ հնարավոր է զիջել։ Խոսքը Արցախայությանն է վերաբերվում, որ այդ մաքսիմալիզմը, որ դուք երբեք Ադրբեջանի կազմում չեք լինի եւ այլն, եւ Ադրբեջանի մաքսիմալիզմը, որ ոչ մի Ղարաբաղ չկա, ես այդ հարցը լուծել եմ եւ կլուծարեմ եւ այլն, երկու ստեք պետք է վերանայվեն։ Սա Եվրամիության դիրքորոշումն է այս պահին։ Քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանը նշում է, որ նույնիսկ միջնորդական ճնշումներն անարարկելի չեն եւ հմուտ դիվանագիտությամբ կարելի է հասնել առավել նպաստավոր բանակցային դիրքերի։ Պետք է չմոռանանք, որ մինչև 2020 թվականի երկրորդ Արցախյան պատերազմը Ադրբեջանը քանիցս բողոքում էր միջազգային ճնշումների մասով։ Ճնշում էին, չէ, ասում էին արդեն գոյություն ունի Արցախը որպես ֆիզիկա աշխարհագրական այդպիսի դիրույթներ ենթադրող քաղաքական համակարգ եւ առհասարակ սուբյեկտ Դուք պետք է հաշվի նստեք, բայց փորձը ցույց է տալիս Ադրբեջանին, որ ճնշումներին турք չտալը դա արդյունավետ քաղաքականություն է, որն էլ վերջնարդյունքում ֆիզիկական, աշխարհագրական եւ ռազմական առումով իրենց օգտին վերախաղարկեցին հարցը։ Հիմա ժամանակն է, որ մենք դասեր քաղենք ու հասկանանք, որ այդպիսի ճնշումները սրանք ընդհանրապես ճշգրտող են որովհետեւ կարողանան parzabanել հնարավորինի սահմանները, չէ՞ որ արևմտյան հարթակները միտված են կայուն իրողությունների ամրացմանը տարածաշրջանում, իսկ դրա համար զինված հակամարտություն չի ողջունվում։ Դրա համար նրանք փորձեն ցանկացած մեթոդներով parzabanել հնարավորինի սահմանները, որոնց շրջանակում կկարողանան արդյունավետ բանակցային գործընթաց վարել։ Հովանիսյանը համոզված է, որ եվրոպական միջնորդական ջանքերի ակտիվացման գլխավոր նպատակն է ստեղծել նոր մեխանիզմի հակակշիռ 2020 թվականի նոյեմբերից ձևավորված երակողմ ձևաչափին։ Շատերը կարծում եմ հիմնավորված գտնում են, որ վերջնական հայտարարությունը կոմյունիկեն շատ բան է ասելու։ Եթե այն պարզապես կրկնում է նախորդ հանդիպումների, հա, բրյուսելյան, վաշինգտոնյան եւ այլն հերոտորաբանությունը, ուրեմն սայլ առաջ չի գնում եւ բանակցությունները դարձել են պարզապես պատերազմից խուսափելու միջոց։ Բայց կա նաև կարծիք, մենք դա կիմանանք իհարկե ավելի ուշ, որ Ադրբեջանի վրա որոշակի ճնշում է գործադրելու եւ Ադրբեջանը պետք է ճանաչի Եվրամիության միջնորդությունը որպես երրակողմ ձևաչափին հավասարազոր ձևաչափ առնվազն հավասարազոր շատ հետաքի իհարկե Գերմանիայի մասնակցությունը որովհետև դա նոր խաղացող է Գերմանիան չի եղել նաև համանախագահ Մինսկի խմբում եւ շատ մեծ պատրաստակամությամբ ուզում է ներգրավել այս գործընթացների լուծմանը Գուրգեն Սիմոնյանը կարծում է, որ պետք է բանակցությունների միջոցով ըստ հնարավորին ժամանակ շահել եւ ավելի լավ պատրաստվել անխուսափելի պատերազմին։ Ամենակարևոր սպասելիքը, որ ես ունեմ հանդիպումից, դա եւս միարժամանակ հավելյալ ժամանակի շահումն է, որտիսի Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի լինի, իզորու լինի իր անվտանգային համակարգը իմի բերելու, ոդքի կանգնացնելու, որտեղ Արցախի նկատմամբ ցանկացած ռազմական ագրեսիա, որը տեղի կունենա, դա իր մեջ ենթադրելու է Հայաստանի Հանրապետության հարավը աբսորբացնելու, կտրելու քաղաքականություն։ Սա մենք պետք է ֆիքսենք, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգային համակարգերը անկապտելի մաս են միմյանց։ Մեկը մյուսով պայմանավորված Արցախի նկատմամբ հենց սկսեցին ռազմական գործողություններ անել, դրանք անմիջապես տեղափոխվելու են Սյունիք։ Հետևաբար մենք պետք է կարողանանք այս ժամանակահատվածը իմի բերել եւ մեր պաշտպանական անվտանգային հարցերը կարգավորել։ Արցախում էլ պաշտպանական անվտանգային համակարգը պետք է ազգ բանակի համատեքստում իրականացվի եւ զինակիր քաղաքացիների մարզում եւ պատրաստություն քրիտիկական ճգնաժամային իրավիճակներում յուրաքանչյուր քաղաքացի իր անելիքը պետք է իմանա։ Եվ պայքարի միջոցով պետք է թրծվի եւ պաշտպանվի հա հայ ժողովրդի ազգային շահերն ու հետաքրքրությունները, ֆիզիկական անվտանգությունը իր պատմական բնորանում, այլ ճանապարհ չկա։ Արմեն Հովանիսյանի կարծիքով Ադրբեջանը կարող է ինչ-որ պահից օգտագործել բանակցային փակուղին պատերազմի համար պատրվակ ստեղծելու համար, սակայն մինչ այդ դեռ ժամանակ կա։ Ինքը պետք է համոզված լինի, որ ռազմական լուծման հետևանքները իր համար շատ ծանր չեն լինում։ Այդպիսի համոզվածություն ինքը ուներ 20 թվականին, եւ դա այդպես էլ եղավ, բայց որքանով է այդ գնահատականը համապատասխանում այսօր, ես դժվարանում եմ ասել։ Իհարկե Էրդողանի հաղթանակը որոշակի հույսեր է ներշնչում Ալիևին, բայց որքան այդ հույսերը համապարփակ են Եվ որքան կարելի է երաշխավորել, որ ողջ աշխարհը արևմուտքը, եվրոպական միությունը, Իրանը եւ այլն գույք կլինեն այդ ամեն ինչի նկատմամբ, եթե Ալիև ունենար այդ համոզվածությունը, նա պատերազմ կսկսեր։ Փորձագետները համակարծիք են այն հարցում, որ Քիշնևյան հանդիպումն էական արդյունքներ չի տալու։ Այդուամենայնիվ այդ հանդիպումը եւ հաջորդող հայտարարությունն ու իրադարձությունները շատ կարեւոր կլինեն հասկանալու համար կողմերի հետագա անելիքները։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական